Labori dum quar tagoi en semaino. Signife malplida stresso, cae malplida casoi de psica el bruligio, ce la cun laborantoi, ce stebilai vendociferoi. Ien la resulto de pilota proiecto en Britio, por ciu sestec entreprenoi tie en conducis la TAGAN labor semainon tiu cele estis reductita la semaina labor tempo de quarte horoi al tridec du. La salairo restis same alta. Ciel tio efficis alla circa du mil naucent cun laborantoi, tion prescribas te amo de sociologoi de la Universitato de Cambrigio. La resultoi estis publice presentitai dum la passinta semaino. La entreprenoi parto partoprenis en la experimento devenis el diversae branchoi de la economio. Tiel partoprenis prenis interalie cun laborantoi de finanzae servoi, de animaziae studioi, de la ito brancho cae la san servo gis budoi por rapidae pladoi. La nombro de partoprenantoi variis, depende de la entrepreno, inter malpli ol dudec quin, cae gis mil personoi. La testo estis plene successa, diras la autoroi de la rapporto. Tridec nau procentoi de la partoprenantoi indicis, che malaltigis ilia nivelo de stresso ancau la probablezzo de psica el bruligio malaltigis post la fino de la studo je circau septec procentoi. La dungitoi povis pli bone dormi, avis mal pli da statoi de anxio, cae rimarkis pli bonigion de la balanzo inter laboro cae vivo. Pli o la duono indicis, che ili povis pli bone arrangi sian tempon rilate al laboro kai familiai kai sociai de vontigioi. Pli ol quinono de la cun laborantoi, cun infanoi, povis reducti la costo in por vartado de infanoi pro la reductita nombro de labor horoi. Ili povis ancau passigi pli da tempo cun siai infanoi, tio trafis aparte forte, ce patroi ge patroe cun iam pli agiai infanoe plue indicis che ili havis pli da tempo por si mem. Pri la divido de la heima laboro inter viroi cae virinoi, la reductita labor horaro aliflanque flanque appenau efficis. Ancau la tritagan semain finon, plei multai partoprenantoi priugis ciel bona. Multai el ili priscribis che ili povas heime pli bone el shalti la penso en pri laboro, cae povas pli profunde spiri. Unu persono racontis al ni, che malaperis la timo de dimancio, scribis autorino el Cambrigio. La gainitan tagon plei multai dungitoi profitis por plenumi dom mastrumain laboroin, exemple lavitulagioin, cae aceti nutrajoin. La originae sema finae tagoe tiam estis disponeblae por activetsoi, por tempo, cun la familio, cae por malstrecigio. Sentigias quasau oni povas agordisin por la sema infino. Se tiam alvenas sabato, cae dimancio, tiam sentigias che la tasco iam estas plenumitae, la automobilo estas la vita, la giardeno ordigita, diris parto prenanto. La reductita tridec hora labor semaino ne estis realigebla por civi firmaue, pro cio resultigis averagia labor semaino cun tridec quar horoi. La studajo indicas eblan causon che quelcae cun laborantoi estis laborantai antau la starto de la experimento dum quartec hoc horoi en semaino. Antau la testo, multai homoi pridubis che la pli altigio de productivezzo povus compensi la reducton de la labor horaro, sed precise tion ni trobis, diris autorino la vendo ciferoi de la entreprenoi restis laula studajo pli mal pli egalai. Aperis ec averagia pli altigio de 1,4 dum la tempo de la experimento. La nombro de el postenigioi malcrescis dum la duona iaro, ie pli ol la duono. La nombro de novai en postenigioi malcrescis ie pli ol triono. Unu triono de la dungitoi crome faris mal plida crom horoi. La cun laborantoi comunicis iedu trionoi mal plida tagoi de malsano. Pli ol naudec procentoi de la partoprenantai firmaoi en Britio volas taurigi la tridec du horan labor semainon ancau post la fino de la studo. Tec hoc entreprenoi iam confirmis tion, ciel dauran nov aranjon.